kah capítulo. Chihaptam nikichik. Kaipi mua kuna mana wañunhachu, atiwan Dios pa rikchainin tikra MANTA rikchaynin U PASARUPTIN ME Jesús pusarja Pedrota, Jacobota hinaspa Juanta. PAIKUNAYAWAN MERERJA orjoman. Chaypin paikuna ko Jesus parikchainin tikrakururja. Pachan retihina yuraj yuraj kancharichka. Manan pipas kay pachapi mainataña Taxas papas, chayna yuraj yuraj taga manchu. Paikuna rikururja Eliastawan Moisesta, Jesus wan parlachkahta. Pedro ñatagme Jesus tanerja. Yachachiko, y pija kachkaniko, kuya kimsa ramadata. Uktahampah, ukta Moisespah, uktañatah Eliaspah, nispa. Ancha mancharisqa kasqankuraykum, Pedro chaynata rimarurqa mana musyakustin. Chaymi puyu uraykamuspa paykunata tapaykurqa, hinaptinmi puyamonta nimurqa. Paymi kuyasqa ichuri, payta uyarichi, nispa. Junjayta muyuriqninkuta hawarispañataqmi, manaña pitapas kucho. anja Jesús llatañam. Orgomanta KAMUCHKAPTIN KUNYAM Jesús paikunata kamacherja. Chay KICHIKTAJA amarajmi pimampas manta Diosmanta hamugruna kawsarimunaykama, nispa. mi paikunaja mana pimampas willakurjakuchu. Inaspam y manta Imata huañuymanta hija. nispa. Jesús tata tapurjaku. Dios Diospalaining y Cristo mantaña Cristomanta ñaupajtaja Elias jamunja, nispa, mi Jesús ñatagnerja. Ari, Elias mi puntamunan y mata y Manachum Diosmanta Biblia nin, Biblianin, mi, pasaipach desprecias kanja, nispa. Ichaja ñoham nikichi, Elias ñam Chaymi payta tukuy munasqankuta rurarqaku, paymanta qillqasqaman hina. Demonioyo qhari warmapa sanuyasqanmanta. Wakin disipulunkunapa kasqanman chayaramuspankum, rikururqaku paykunawan achkallaña runakunata. Chaypitaqmi kachkasqa Diospaleynin yachachiqkunapas, Jesuspa disipulunkunawan atipanakuspanku. Chaypi kaqkunañataqmi Jesusta qunqayta rikuruspanku, admiras admirasqallaña kallpaykurqaku rimaykunankupaq. Chaymi disipulunkunata Jesus tapurqa. Imamantataq tapunakuchkarqankichik paykunawan nispa. Huk runañataqmi nerqa. Yachachiko, mi pusamurqani kay qari churiyta. Paymi mana rimayta atinchu, untas untasqan kaspa. Maypiña kaptinpas, demonio munarispanga pampakunaman wishchun. Chaymi tapas kerichichichin. tapas kirichichichin. Chaynapim payqa llumpaytaña ihoyachkan. Ñam desupuloikikunata... nirganiña, demoniota jargunankupaj, demonio manam atirqakuchu. Jesús minerja. mana cri ...ategrunakuna... runakuna. Haykapikamataq hamkunawan kasaj, haykapikamataq jaguantas apamuychik warmata, nispa. Chayman pusaramuptinkum, ta demonio ricuruspan, chay warmata atakiwan hapiracherja. Chaymi warmaja, pampaman wichi ikuspan katkatataspan pusukullataña aktorja. Jesus ñatagmi chay warmapa taitanta taporja. Haika watañatag churikija kainata hapichikon, nispa. Chaymi paiñatag nerja, warmacha kasjan mantarajmi. Kay demonioja, achka kutipiñam, Ninamanpas yakumanpas wishchuykuq wañurachinanpaq. Ima ruraytapas atispaykega, llakipayarikuspaya yanapaykullawayku, nispa. Jesús ñataqmi nerja, kriptikeja munasqaykita mururasaq, kriqkunapaja manam imapas sasachu, nispa. Hinaptinmi chay warmapa taytan ñata japarispan nerja, kriinim, yanapaykuway aswanraj kriinaypaq, nispa. Runakuna aswanra Jesús Jesus rikuspanmi, jachai chay demoniota. Upayachispa manarimachiq demonio, kamachikim, KAI warmamanta Iman amañayapa imanja kuyñachu, nispa. Chaymi demonio haparispan huktawan chay warmata atakiwan hapirachirqa, INASPAM lluqsiruspan warmata wanyushata hina RUNAKUNA tagmi Wanyurung MINERJAKO Chaime Jesus makinmanta hapiikuspa, ay sarirupting warmaha sayarirurja. Jesus wasimang kuna, disipulungkuna, tapakpitapurjako. Imanas hatag nyuhaykoha mana atirjanikucho, chay demonio jargoita, nispa. Chaymi Jesus ñatag nerja. Kaina demoniotaja, Dios tamañakuspallam jargonkichik, nispa wanyunang wañunanmanta huktawan Jesuspa willakusqan. Chaymanta lluqsispankum Galilea launinta pasarjako. Jesus mana munarhachu ni pi yachanantapas. yachachispan minerja. Dios manta hamuq runaqa traicionasqam Wanyuchiwaptin Wañuchiwaptinkum kimsa punchaumanta kawsarimusaq. Nispa. Disipulunkunam kunamichaja, mana entenderjakuchu chaynisqanta, manchakurqakutaqmi tapuycuytapas. kajmanta. riqsisqa kaqmanta. Kapernaum llaqtaman charuspanku, wasipiña kachkaptinkum Jesús Taporja. Ima tapurqa. Atipana atipanakurqankichik hamuptinchik nispa. michaja o upallalla karjako, Ñampi kikinkupura pim aswan riqsisqa kasqankumanta rimasqankurayku. Chaymi Jesus tiyaykuspan, chunka iskayninten disipulunkunata hayaykuspan nerja. Pipas allin rexisja kayta munaspaja, criado hina kaspayallapanta servichun, nispa. Chaymi huk warmachata chawpinkuman sayaykacherja. Paita marja kuykuspam, kunata nerja. Pipas utipi kaina warmachata kuyakuyuan chaskiykoja, ñuhatam chaskiwan. Chaskiwanja, manam ...azuanja aswanja taita itawangmi, nispa. pa favor Nimpi mi Juanmi Jesus tanerja, yachachiko, Hukrunatam runatam rikumurganiku, hampa sutikipi dimunyukunata jarhuchkajta. mi michakamurganiku, chiquan mana purishangraiko, nispa. Jesús mi nerja, ama michakuichikcho... Pipas nyuhapas sutipi milagruta rurachkaspaga, manam man MANCHO... Pipas mana kaspaga, NEN CHIKPI kachkan. Ñuqapas sutipi Cristupa KICHIKRAIKO... pipas huk BASU YAKULYATAPAS... quyku imprimión chiqaptapunin primionta CHASKINHA... Hucha KUNAMANTA... Ñuqapi iñiq chakunamanta hukninta, pipas hucha PAGA... Alincha kang mang molino rumita kung kang mang wataruptinko, lamar huchamang wischus hakainin. Sicho makiki huchalichisunki hinaptinga, alin nikipakcha makikita hororuag. Alingrahmi kangnan, hukning makiyuklanya wiñaypah kawsakuynikiqa, chaynapi iskay makinting infiernumang manayay kunaikipa. Chaypiqa ninapas mana amachay atinam kachkan. Chaypiqa manama aicha oropas, nitaq ninapas wañuncho. Sichu chakiki huyallichisunki hinaptinqa, allinnikipaqcha chakikita jururuwaq. Allinraqmi kanman juru chakillaña wiñaypaq kawsakuynikiqa, chaynapi iskay chakinting, infiernuman mana wishchusqa kanaykipaq. Chaypiqa manama aycha urupas nitaq ninapas wañunchu. Sichu ñawiki huchallichisunki hinaptinqa, allinnikipaqcha hurjuruwaq. Allinraqmi kanman Chullan ñawilla ñawiñaypaq kawsakuynikiqa, chaynapi iskay ñawintin infiernuman mana wischusqa kanaykipaq. Chaypiqa manama aycha oropas nitaq ninapas wañunchu. Lliwmi kachichasqa kanqa ninawan, kachiqa allinmi, ichaqa chulluruspanqa imapaqtaq balinman, kikikichikpuni kachichasqa hina kaychik, hinaspataq kawsaychik hawkalla wakinkunawan.